Di sini ada pertanyaan. Afan Syekh, apa hukum jika seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah kemudian dia bertaubat dengan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya? Kemudian beberapa waktu dia terjatuh kembali dalam kemaksiatan tersebut. Apakah tetap taubatnya diterima di sisi Allah Taala? Jazakumullah khairan. Wahuna يقول السائل سمحنا يا شيخنا ما حكم الرجل أو الإنسان الذي يقع في المعصية ثم بعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبعد فترة بعد التوبة يقع في معصية في المعصية التي تاب منها فهل توبته فهل توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم كما في صحيح مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال أي رب أذنبت فاغفر لي فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت فاغفر لي فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت فاغفر لي فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء وجاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن إبليس قال وعزتك وجلالك إبليس يخاطب الله وعزتك وجلالك يا الله لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وجاء في حديث آخر من حديث أبي أنس عند الترمذي وأبي داود وغيرهما وفيه كلام لبعض أهل العلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط كلنا نخطئ وكلنا نقع في المعاصي والذنوب لأننا بشر ومن طبيعة البشر أنهم يقعون في الذنوب وهكذا خلقهم الله ولكن الشأن كل الشأن هو أن الإنسان إذا وقع في ذنب تاب إلى الله وأقلع عن ذنبه وجاهد نفسه على عدم العودة إليه وابتعد عن جميع الأسباب التي تهيجه والتي تذكره بهذا الذنب وكلما ذكر ذنبه استغفر وأناب ويعمل الأعمال الصالحة ويتبع, ويتبع بالسيئة يتبعها الحسنة فإنه بإذن الله جل وعلا يكون أمره إلى خير ويكثر الدعاء واللجوء إلى الله أن ينجيه من هذه المعصية وأن يعيذه من شؤمها وشرها وأن لا يختم له إلا بالحسنى فإنه بإذن الله يكون حاله إلى خير وإن عاد إلى المعصية وأغواه الشيطان فإنه سرعان ما يقلع وينيب ويستغفر ويتوب ويكثر من الطاعات والاستغفار بقلب صادق وقلب مخلص متضرع إلى الله جل وعلا ولا يعجز ولا يستسلم للشيطان عن ترك التوبة والاستغفار والإنابة قدر المستطاع Kata beliau bahwa telah diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan "Law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin akharin fayudnibun wa yastaghfirun wa ghafara Allah lahum." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa maka Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kalian lalu kemudian Allah menciptakan kaum yang lain yang mereka melakukan perbuatan dosa lalu kemudian mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka maksud dari hadis ini bahawa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa demikian pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia berdoa kepada Allah ya Allah ampunilah aku lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwa hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosanya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku mengampuni dosa hamba tersebut Lalu kemudian di waktu yang lain Hamba ini kembali melakukan perbuatan dosa yang lainnya Lalu kemudian setelah itu Dia pun memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah mengatakan Sesungguhnya hambaku itu Mengetahui bahawa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya maka Allah Azza wa mengampuni dosanya lalu kemudian di waktu yang berikutnya dia kembali melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia ber, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya hamba itu mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosanya maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan mengampuni dosa-dosanya tersebut lalu kemudian Allah mengatakan fal ya'mal masya maka dia pun berbuat apa saja yang diinginkan demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya iblis mengatakan wa izzatika wa jalalika iblis mengatakan kepada Allah demi kemuliaanmu dan keagunganmu aku akan menjadikan hamba-hambamu itu menyimpang selama ruh-ruh menyatu dengan jasad-jasad mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Wa izzati wa jalali la azalu aghfiruhum mastaghfaruni." Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Dawud dari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang meskipun hadis ini terjadi perbincangan di kalangan para ulama bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun bahwa setiap bani adam itu pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang selamat dari perbuatan kesalahan? Siapakah yang selamat dari perbuatan dosa? Tidak seorang pun yang selamat dari perbuatan dosa tersebut. Maka setiap kita yang namanya manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Kita pasti terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini adalah merupakan tabiat seorang manusia yang terjatuh ke dalam kesalahan. Namun yang terpenting di sini bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa itu, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali akan perbuatan yang dia lakukan lalu kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah dia lakukan tersebut. Lalu kemudian ketika dia terjatuh ke dalam dosa yang berikutnya, maka dia berusaha untuk kembali untuk kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beristighfar lalu dia senantiasa beramal saleh mengganti kesalahan-kesalahan dan dosa yang, dia lakukan dengan senantiasa memperbanyak amal saleh sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia berusaha menjadikan setiap urusannya menuju kepada perkara yang lebih baik sambil dia memperbanyak doa sambil dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Tabaraka wa taala membantunya menyelamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang dia khawatir terjatuh ke dalamnya. Lalu kemudian ketika berikutnya dia terjatuh ke dalam kesalahan yang berikutnya, maka begitu cepatnya dia segera kembali kepada Allah. Dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memperbanyak amalan ketaatan dengan hati yang jujur, yang penuh dengan keikhlasan dan jangan dia bermalas-malasan jangan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada syaitan namun hendaknya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang dia lakukan. ادخله هكذا كانك تسال Di sini ada pertanyaan. Ah, ada salah. Ada salah masalah. أن كثيرا من الناس رغم هذا هذا لا بأس لا بأس سؤالين أريدهما مرة واحدة Di sini ada pertanyaan Apakah yang disebut menyebut namaku dalam hadis barang siapa yang namaku disebut namun dia tidak bersalawat kepadaku apakah maksudnya nama diucapkan secara lengkap yaitu Nabi Muhammad SAW, baru kemudian kita bersalawat atau cukup apabila disebut nama Rasulullah saja lalu kemudian kita bersalawat fa yaqulu sa'il mal murad bi hadis dzukirtu indahu falam yusalli alaihi fa hal al murad anna mujarrad anna أن الحث على الصلاة عليه إذا كان المذكور من اسمه يكون اسما كاملا يعني يقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم نصلي عليه أو مجرد ذكر اسمه ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يضرك أخي الكريم وما الذي يضرك أيها السامع سواء سمعت اسمه أو وصفه كاملا أم ليس بكامل أنت تبحث عن رائحة اسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو وصف من أوصافه فتستغلها فرصة لتصلي عليه صلى الله عليه وسلم فترتفع بذلك درجات وتكفر عنك السيئات وتنجو من البخل وتنجو من الحسرة والندامة التي سبق الكلام عنها اصلا انت مطلوب منك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر عندك ولكنه اذا ذكر على مسمعك فانت مطالب طلب وجوب وطلبا مؤكدا ان تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه محمد ذكر محمد بن عبد الله ذكر النبي ذكر المصطفى ذكر خليل الله خليل الله ذكر نبي الله أي شيء يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنت تستغلها فرصة لتصلي عليه صلى الله عليه وسلم لماذا هذه المشارطة والمحاككة وكأن هناك نظام وسيستم تتعامل به إذا دخل في الجهاز تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا لم يدخل في الجهاز لا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم أنت المستفيد إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم فلا إله إلا الله ما أشد بخلنا وما أشد الحرمان الذي يقع علينا وكأننا نحن وكأنه صلى الله عليه وسلم هو المستفيد ونتعب في الصلاة والسلام عليه maka engkau wahai seorang yang bertanya atau seorang yang mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut maka hendaknya engkau senantiasa bersalawat kepada Rasulullah apakah engkau mendengarkan nama Rasulullah disebut Allahumma salli atau mendengarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Sempurna atau tidak sempurna. Maka engkau tidak perlu membahas tentang nama Rasulullah sempurna atau tidak sempurna. Ketika disebut nama Rasulullah atau bahkan ketika disebut salah satu sifat dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan itu kesempatan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika engkau bersolat kepada Rasulullah Alaihi SAW itu menjadi sebab diangkatnya derajatmu dan dihapuskannya kesalahanmu yang menyebabkan engkau selamat dari sifat kebakhilan, selamat dari kerugian dan hal ini telah kita jelaskan sebelumnya. Maka pada asalnya engkau itu diminta untuk bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika nama Rasulullah tidak disebut saja, engkau dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika disebut nama beliau. Maka engkau ketika disebut nama Rasul atau ketika disebut sifat beliau, maka engkau dituntut Sampai sekarang beliau mengatakan saya tidak melihat ada yang menggerakkan bibirnya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya senyum-senyum aja. Bersalawat ya kawan, barakallahu Engkau kata beliau dituntut untuk bersolat kepada Nabi walaupun nama beliau tidak disebut. Apalagi ketika nama beliau disebut maka engkau diminta untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah hukumnya wajib atau ditegaskan kepadamu apakah disebut an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebut al-mustafa atau disebut khalilullah atau disebut nabi Muhammad atau yang semisalnya maka hendaknya engkau memanfaatkan itu menjadi kesempatan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka jangan kita terbawa seakan-akan kita ini ada sebuah sistem yang kalau dimasukkan ke dalam satu alat baru kita bersalawat. Kalau tidak diterima oleh alat itu melalu kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah dan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau bersalawat, engkau yang mengambil faidahnya, engkau yang mendapatkan keutamaannya. Begitu bakhilnya kita ketika kita mendengarkan nama Nabi lalu kemudian kita tidak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan keutamaan dan ketahuilah bahwa engkau yang mengambil faidah dari bersolawat, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil faidah ketika engkau bersolat kepada Rasulullah engkau yang mengambil manfaatnya Barakallahu Kemudian di sini ada pertanyaan bahwa ada sebahagian kaum muslimin ketika mereka mengerjakan salat dan pada saat mereka melakukan sujud maka mereka membaringkan atau menidurkan tangan-tangan mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas lantai pada saat dia melakukan sujud. Apakah hal ini dibenarkan? Fa huna yaqulu sa'il ma hukmu al-insan ahnu nara ba'du an-nas annahum indama yasjudun yufrishuna aydiyahum fi halati sujud barakallahu الافتراش في السجود حالته هكذا أن يسجد الإنسان فيضع يديه هكذا هذا هو الافتراش وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت الأحاديث بعضها في الصحيحين بعضها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح وإذا سجد جنح هكذا جنح وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يرثون له ويشفقون عليه من شدة ما يفرج يديه عن جنبه صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا حتى يرى وضح أو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الأحاديث كما في حديث ابن عمر حديث ابن عباس بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب الكلب هكذا إذا إذا جلس يفترش وفي بعض الروايات في حديث ابن عمر كافتراش السبع فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي إبعاد اليدين عن الجنب عن الجنب ورفعهما عن الأرض في حال السجود فإن كان الإنسان وحده يرفع ويباعد يديه عن جنبيه وإن كان بجانبه أناس في الصف فإنه يرفعهما عن الأرض ويجافيهما قليلا بحيث لا يؤذي المصلين الذين بجانبه وهذه الأحاديث كلها أو أكثرها فيما أعلم موجودة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني الذي انتهى منه الأستاذ أبو معاوية الأستاذ عسكري فلا أدري هل هؤلاء الذين يفترشون كما يفترش الكلب كانوا يحضرون الدروس أم لا وأقول إن من أسباب النجاة حضور مجالس العلم فإنها تنجيك من الشرور تنجيك من الآثام تنجيك من افتراش كافتراش الكلب وتنجيك من الوقوع في المخالفات الشرعيه فالله الله أيها الإخوة في الدروس هذه الأحاديث تمر عليكم في الكتب التي تدرسونها سواء مع الأستاذ معلم أبي أحمد أو الأستاذ أبي معاوية حفظه الله فإيانا والتفريط في الدروس فإنها قد تكون سببا من أسباب الهلكة والوقوع في المخالفات الحمد لله رب العالمين kata beliau yang namanya iftirash ketika sujud adalah keadaannya seperti ini beliau tadi mempraktekkan ya tangan kedua tangan telapak tangan lalu kemudian sikunya disentuhkan di lantai itu namanya iftirash ditidurkan ya jadi dia meletakkan dia tidak mengangkatnya tapi dia meletakkannya di lantai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau dalam salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud maka beliau membentuk sayap membentuk sayap yakni beliau mengangkatnya ya. mengangkat kedua sikunya terangkat dan tidak dibaringkan dan disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengangkat ya sangat mengangkat kedua tangannya dan dijauhkan dari kedua lambungnya dan disebutkan pula dalam sebagian riwayat itu sampai terlihat putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula dalam sebagian riwayat datang dari hadis Ibn Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membaringkan atau untuk menempelkan ya iftirash seperti yang kita sebutkan tadi melarang seseorang me membaringkan kedua tangannya ya atau meletakkan kedua tangannya seperti anjing anjing ketika duduk dia me meletakkan tangannya atau sikunya di di lantai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang melakukan seperti itu. Dalam sebagian riwayat dari hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menidurkan kedua tangannya seperti perbuatan hewan buas melakukan hal itu. Maka yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat adalah menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung. Dia mengangkatnya dia mengangkat kedua tangannya ini, kedua sikunya ini dari permukaan bumi pada saat dia melakukan sujud. Apabila dia salat sendirian, maka dia mengangkat keduanya dengan mengangkat bersungguh-sungguh ketika dia mengangkatnya. Namun apabila dia mengerjakan salat bersama dengan yang lain dalam salat berjamaah, maka dia tetap mengangkat, dia tetap mengangkat kedua sikunya namun jangan kemudian dia menyakiti orang-orang yang mengerjakan sholat yang ada di sampingnya ya dan berdasarkan yang aku ketahui bahwa hadis-hadis tentang hal ini itu disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Albani yang kita baru saja menamatkan dan menyelesaikan uh, kitab ini dalam pelajaran kita setiap pada zuhur pada waktu-waktu yang lalu maka oleh karena itu kata beliau saya menganjurkan kepada para ikhwas kalian untuk senantiasa menghadiri pelajaran-pelajaran menghadiri majlis-majlis ilmu sebab itu termasuk diantara sebab-sebab yang akan menyebabkan seorang meraih keselamatan dengan menghadiri majlis ilmu itu akan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang menyelisih syariat menyelamatkan kamu dari hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi syariat yang datang dari beliau alaihi salatu wasallam bukankah di sini ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Ustaz Muallim demikian pula yang diajarkan oleh Al Ustaz Abu Muawiyah maka hendaknya jangan kita menelantarkan dan melalaikan untuk menghadiri pelajaran-pelajaran sebab hal itu termasuk di antara sebab-sebab yang akan menyelamatkan seorang hamba. Cukup. Cukup insyaallah. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم وبارك الله فيكم واعذرونا إن كنا قد أطلنا عليكم Kata beliau Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullah khairan Kami minta maaf apabila kami terlalu memanjangkan pembahasan ini kepada kalian